det er noen nyvinninger i år. og Første ting som møter dere, er da eh, denne eh, fantastiske døren. Jeg Skal males og eh, kartsaker grønt. Så vil jeg høre deres mening om dere syns den skal være i sånn gammelgrønn eller svart som vinduene rundt her. så beskrevet eh, hva som eh, har blitt eh, oppdatert i år. Der kommer nye malerier, det har blitt bygget et par nye vegger. Og ikke minst har vi fått et mystisk nytt tempelrom med forbudte maleri som står med to flammer på hver side og brenner. Og ja, dere vil oppdage hva dette er, da. Så det er vel det mest radikale nye i år. Og hva skal jeg ta fra kunnskapen? Nei, forresten, det trenger den ikke. Eh, dere vil få servert eh, epleost fra Leonan Gjestegiveri. Eh, nærmere museum forsøker å jobbe sammen med lokale aktører. Eh, I går hadde vi en liten sånn mottakelse for spesielt inviterte. Da serverte vi Holtens uh, fruktsjampanje, uh, som er lokalprodusert i Stavern. Og for de av dere som har litt sånn stamina Eh, så skal vi liksom faktisk servere litt lokal pils. Eh, eh, klokken fire og utover. For det her på Nærmuseet har vi noe som heter Klokka fire-pilsen. Mm. Og den setter vi da fram klokken 16.00. 是老年 qualquer cidade rammen inn til tempelrommet, den er veldig minimalt. Så den må dere ikke lene dere eh, mot. Vi eh, har vært så heldige å ha hatt eh, moralsk eh, støtte fra eh, Larvik kommune egentlig, Til eh, dette prosjektet fra dag én. I fjor var det ordfører Gulla Løken som kom og klippet navlestrengen, som vi kalte det. Eh, for øvrig et tynnebånd av eh, islandsk ull med det rare navnet skumringsrødt. I år så har vi eh, Marit Bokropp som representerer Arbeidsmiljøet. Vi er veldig spent på hva du har å formidle oss, så nå tenker jeg at ordet er ditt. Takk skal du ha, og tusen takk for invitasjonen til å komme og være med. Jeg er jeg er kommunedirektør i Larvik kommune. Jeg eh, skal først, aller først hilse masse fra Julian Røker, som også gjerne ville vært her i dag, men var til hinder særlig dessverre. Jeg har lyst til å si innledningsvis kjære, kjære nærmefamilie, kjære Ål, museumsdirektør Martin, og alle dere som har gjort det mulig å stå her på åpningen av Nærmemuseet sesong to. Eh, og det er en stor glede. Og i dag så tenker jeg det er ikke så ofte jeg som kommunedirektør får være med på sånne anledninger som det her, men i dag så er det rett og stasdag for meg. Stort sett eh, så er det noen andre eh, forklær på de sakene jeg jobber med, så jeg har gleda meg skikkelig til å få være med på dette. Og før jeg dro hit, så tenkte jeg også det at eh, er det ett sted hvor jeg skal forsøke å legge vekk den byråkratiske hatten, så er det når jeg er på nærmere nærmuseet. Skal si litt mer om det. Bygget vi står i, det er eh, en del av Andersfabrikkene, som har hatt en helt sentral rolle i Larviks industrielle historie. Og den er lang. Og i generasjoner så ble det produsert og skapt arbeidsplasser her. Og Agnesområdet har hatt altså en formidabel transformasjon fra industriområdet til en helt ny og levende bydel. Transformasjonen av området vise hvor kraftig byutvikling kan være når den bygger på det som har vært, samtidig som den retter blikket framover. Lauderud-museet er et symbol på denne forhandlingen. Den er ikke bare en ny kulturinstitusjon. Den er et levende bevis på hvordan gamle bygg og industrielle strukturer kan få ny verdi og nytt liv. Og ved å forene både industrihistorie og kulturarv, så er museet et viktig bidrag til stedsutvikling av kommunen vår. Og det gleder jo kommunedirektoratet i særdeleshet. Både museet i seg selv, men også TV-serien 'Familien Nerdrum' bygger opp under noe som vi kommunene jobber mye med, mye med Nemlig å øke kjennskapen og attraksjonskraften til Larvik. Både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Nærbrumuseet er allerede en stor attraksjon. Og det trekker besøkende fra fjern og nær. At museet også er profilert på Visit Norge eh, på sine flater, det bidrar også til å sette Larvik på det internasjonale kunst- og reiselivskortet. Det gleder vi oss over. Dette skaper positive ringvirkninger for reiselivsnæringen og mye mer i kommunen. Så er det sånn, da, når jeg har muligheten, så er jeg jo nødt å kommentere noe. For jeg vet at det kan være litt krevende å søke på disse offentlige tilskuddsordningene. Jeg hadde jo stor glede av å følge Nærmefamiliens serie. Og jeg fanget jo opp at det ble sagt litt smått og stort om akkurat det byråkrathelvete som Røde kalte Med skjemaer og søknader som noen av oss kjenner godt til, men som ikke nødvendigvis setter så stor pris på. Og det er et poeng. Han har et poeng, og det skal jeg gjerne innrømme. så kan jeg faktisk ikke love her og nå at, byråkrat, eh, at byråkratiet vil bli så mye mindre krevende i tida framover. Vi skal jobbe med det. Men det jeg kan si, det er at vi i det minste skal være åpne samarbeidsvilje og tilrettelegge der vi kan. Vi kan også være partnere, og jeg er helt sikker på at vi sammen kan bidra til å utvikle og gjøre dette fantastiske området her på Agnes og i Sjøparken enda bedre enn i dag. Så det vi åpner i dag, det er ikke bare et museum. Det er sesong to av et kraftsenter for kulturarv. Det er et bindeledd mellom historie og framtid og en attraksjon vi som kommune kan være stolte av. Så gratulerer, og tusen takk for den enorme innsatsen som er gjort for å realisere dette. Så Martin, et lite symbol på det. Vi får ta med disse her. Og så tusen takk fra Larvik kommune. Dette, de mannfolkene fortjener ikke slikt. Jeg vil gjerne presentere vår fantastiske nye medarbeider eh, Hedvig Anvik eh, som eh, hadde ikke vært fra Hedvig, så hadde vi ikke stått her i dag. Så jeg hører at blomstene går til deg. Så tusen hjertelig takk. skrevet noe også. Eh, så det er litt av bakgrunnen for dette diktet som han skrev i fjor, uh, var Maja Horsen skrev dikt i strekkalleri, som er ca. 30 år tidligere. Eh, og det har tittelen eh, regimen. og så vil jeg bare også si at vi har jo tenkt på dette diktet når vi har ikke som de andre er. Lytter til all fuglesang, ja, til det som ikke sviker når du er en gutt som ingen liker. Hysj. To jenter og gevær. Den ene som et sommervær, den andre lik vær. De synger med stemmer som kan gå an. Så knekkes en kvist. Enok er en voksen bror, litt rund, men stor, og skjegget gror. På den gode sti han alltid går, hviler lys av vår. Det lukter svakt av hvitveis overalt. Trærne er triste og trygge, senker tålmodig skygge over stien. En pike setter seg litt på skrå. Baken er hvit og stor, som perlejord. Mellom de lupne benene kommer bæsjen halvt rennende, som flytende gull. Ja, som en dråpe før den brister i den dype munnen Plutselig vender hun, ser ham et sekund. Han blir redd, ser bort. Uten å tørke seg med strå tar hun trusen på løper fort. Selv Gud kan ikke tilgi henne nå, den store mannen, bare så. Himmelen var hans, men det var én han tenkte på, en med tornekrans. Han ble hånet nå. Andre del. Enok liker ikke byen. Der han står, er alt ondt og den grønne avenyen gjør bare fort Store hus er lukket, alle er slukket. De hvisker der inne i rommene Og hva de har i lommene. Vel, der alle prater, må hun vel finnes, et sted i byens gater, mellom byråkrater og skumle akrobater. Der må hun vinnes. Han stopper i et kryss der alle vil ha skyss, så står han, venter. Det er all slags jenter, men ingen fortjener kyss. Står der i mange timer, inntil rådhusklokken kime, til tolvs dag. Hvor er den lyse dagen i dag? Søvnen får han til å glemme at han ligger i et gatehjørne som tigger. Hennes lår og bakende, hennes blikk var umulig å glemme. Så høres et dikk, så lysner en stemme. En ny dag i august. Noe var til å fornemme. Hennes kjød. Men fikk ikke kjenne hennes pust da hun løp blussende begynte nok et ubehag. Igjen og igjen. Står til han faller. I mørket der de traller. Lykkelige fyriker på stei. Tralalei, o oh hei. Alt passerer hver eneste dag. Men så, halvt våken, trekker inn et åndedrag. Ser seg om i tåken. Som et lys. Stående, helt våken springer med et lys. En jente roper, 'Regine, hvor skal du?' Han ser henne løpe uten å snu. Hun flagrer før hun i hjørnet, ganske fortørnet, men smetter inn i borelokk. Han stopper opp. Endelig. Hun er funnet. Byen er avrundet. Reiser rolig hjem med sin store selv. Første brev. Elskede Regine, husker du i skogen dypt der inne hadde sinn. Å, du må bli min. Siden skal vi dø, du i mine armer, bort fra alt som larmer. Si byen et farvel og et adjø, flykte vekk fra rammen. Du i brudeskrud, jeg ved flammen. Enok. Flere brev av dette slag kom jevnlig fra hans hule. Hun var nok var. Vel, brev fra gatens løse fugle. Brev fra politiet. Regine er en datter av en ambassadør som var leder av Arbeiderpartiet før. Nettopp hun er formet av et finere støperi og er beskyttet av byens politi. strever med. Til herr Enok. Stopp med trusselbrever. De våger et pikanteri med en av våre lands juveler. Regine lever på et høyere nivå. Pass på, det stemmer. Ellers blir det en straff de aldri glemmer. Hvilket navn tror de vi lever i? Prøver vi å treffe henne, er alt forbi. Fra nå av er de ikke fri. Signert statens politi. Ulovlige brev. Jeg sliter på vulkanen. Får ikke ro. Det er nok anger, endog jammer. Og forstår det jo at jeg mister det. Ja, slik døde i kjærlighet kan hende. Alt gjør så vondt, tar ingen ende. Det var ikke jeg som ropte til deg, men ditt øye så på meg. Når skumringen dveler, er det noe vi deler. Mulig du hadde diaré. Men jeg elsker deg enda mer for det. Ditt øye en mann vet ikke hva det er, føler bare begjær. Men med slit og møye, etter noe som er mer enn her, vil jeg forstå at du strever. Jeg gråter fordi jeg vil være der du er, mens vi lever. En stund. En liten blund. Enok. Det bråker ved døren sent. Tramp og snøft ganske røft. Enok åpner pent. Politimannen. Grensen er passert. Nå er de arrestert. Andre politimann. Du skulle ikke skrevet så mange brev. Det gir oss politi mye strev. Vi er her for å hente dem. Ta med dem tannkrem. De får mat og losji. Resten ordner vi. Fengselet. Så stort et rom for bare ham. Sengen skitten, uten skam. Brevet sønderrevet. Hva er nede skrevet? Hele rommet hadde en skumringsglød. Det luktet kjønn og død. Det var koldt der inne, som en barndomsminne. De får vite hvor lenge de blir, sier politiet med et flir. Forresten tingrettens menn og kvinner. De er siktet for forsøk på frihetsberøvelse. Ja, den jenta hun vet hun vinner, det er en prøvelse de ikke fortjener. Skjønner du hva jeg mener? Jeg er bare portmann at det kommer. 448 dager har han fått. Det er da rått. Brev og besøksforbud. Hva galt har han gjort? Skrevet seg fullstendig bort? Bak gitteret den første sne. Så tomt alt ble. Han lengter så etter kroppen hennes nå. Men sommeren blomstrer fort. Så altfor fort. Deiligheten må ikke glemmes. visne strå. Den må gjemmes som en gullmynt i en tiggers hånd. Minnet om det han fant, som fattig fant, var et bånd til et vår, men ble et sår. Leverer mange brev, det er et strev. Vet det hele tiden. Det som skrives, ender i gale hender, og likevel i all striden, får hun vel vite en bokstav eller to Mon tro? Han forstår det jo. Har tellet dager, blitt mager. Suppen uten smak. Vannet en verre sak. Hva er blitt av ham? Et skjelett, fy og skam. Har mistet en tann. Er lite å se på nå. Regine, vil hun forstå? Hun vil gå, er redd for meg og vil beskytte seg. Har sluttet å se i speilet. Kroppen er stygg, forfeilet. Men høyre hånd er veien. Dessverre. Den er blå, rund og betent. Jeg studerer min hånd, blir skremt. Hvem er jeg, da? En tømrer uten hender. Født av hva? Mor. Skuffet og lei. Ingen venner. Flyktet med en fyllik til en blindevei. Men bodde i en kropp jeg aldri glemmer. Tung, gul og fet. Det er noe ekte mannfolk vet. De kan ikke stoppe. Bare kropp et slagverk med avfallssete. Fjerde del. De begynner å synge. Linærene overalt. Trærne i naken ynde. Ennå kaldt. Fengselet speiler svakt morgensolens prakt. Fangene er på jakt. Så tidlig. Døden. Hva vil de meg? Han er søvnig. Øde. Fengselets direktør med vakt. Åpne forsiktig. Nei. Min gutt Du er fri, min sønn. Det blir stille en stund. Men så åpner han sin gamle munn. Jeg må nok si vær grei nå, som fri. Det er en som er i nød. Hun må møte deg, ellers blir det hennes død. Min venn altså ambassadøren kontaktet meg og beklaget seg. Det tok tid. Jeg Så alvorlig er dette at vi finner ikke ro. Dette må ta slutt. Svar nå, min gutt. Vil du møte denne Regine? Hun virker ren og god, og var en flink studine. Det er ikke lett. Så tar den gamle brilleglasset av, nærmer seg rolig, tett og med en stemme veldig lav. Jeg tror jeg hørte rett. Regine sier hun elsker deg. Stå nå ved hva du skrev. Si ikke nei. Det vil skade meg. Venter ein Schädel